для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Вечарам на балоце то там, то тут пачалі збірацца кубкі. Дробныя, большыя, мужчынскія, жаночыя, змешаныя, ля калёс ля вогнішчаў пад якім-небудзь дубком. Некалькі жанок сышлося да агеньчыка, ля якога корпалася дзятліха. Пачалося з таго, што па дарозе аднекуль забегла цётка сарока, і яна і прывабіла да дзятлішанага агеньчыка цікавасць. Не прайшло і некалькі хвілін, як каля дзятліхі, што варыла картоплю ў казане, растараквалі з сароку ўжо нібыта ігнаціха, чарнушкаў, мачыха, дзятлікавых нявестка, маня і яшчэ некалькі суседак – Захопленыя гамонкою яны не зважалі на малога дзятліхі. Володьку, тым больш што гаспадара Васіля лягню не было. Ён недзе паіў каня. Нібыта ігнаціха пры спачувальным маўчанні жанок, Прамовіла, што можа яшчэ нікожа нічога такога і не будзе што можа гэта толькі страхі людскія. Усё пустое і ўсе, хто быў пры агні, зразумелі аб чым яна казала. Дятліха ахвотна падтрымала і добра было б, каб пустое, але усе аддумаліся і адступіліся. А цётка сарока нібы чакала гэтага, рынулася адразу, не адступяцца не адступіцца не думайце. Яна ўпэўнена напрарочыла. От толькі вернемся да хаты, о пабачыце. Або пачуеце, як дома пераначуеце. Пэўне, што не адступяцца так. Разважліва згадзілася Васілёва маці. Акуліна Ганніна Мачыха раптам нецярпліва адрэзала: Няма дурных. Еці няма, а толькі так не кончыцца, адзначыла цётка сарока. Не для того говорено, чтоб кинуть не ворона. Куліна аж гарэла. Это ж дадумаліся. Аддай сваё ўсё. Усё, што нажываў век мазалём сваім, аддай чорту лысаму астам, састанься як нішчыму, як усё адно голы. Коніка, кароўку аддай, воз аддай, усё аддай, падтрымала нібыта ігнаціха. Зямлю аддай, насенне аддай усё аддай, усё, што з дня на дзень набываў і агораў жывучы. Ад бацькі, ад маці, Усё аддай, што асталося, дадала сваю долю Васілёва жонка мане, што карміла з грудзей малое. Дзе ж гэта відана? кіпела ганне на мачыха, Кеб усё сяло, як адна сям'я была. Тут у сям'і грызесься вечна брат брата за горла бярэ, а то кеп з чужым мірна жыць смех дый годзе. А ўсё-ткі не адступіцца. Не так завязалі, што добрый так сказалі. Ждут толькі час, чтоб павесці ў калгас, зазначыла тётка сарока. Не дажджуцца, адзначыла куліна. А от жа, у алешніках тым часам жывуць неяк адгукнуўся дзед Дзяніс, які дасюль нібы і не слухаў нічога, сушыў адно лапці ды анучы. Жывуць, Не дай Бог жыць каму так. Дзед перавярнуў анучу, падблізіў зноў к агню і прамовіў спакойна: Жывуць тым часам, не паелі адзін аднаго. Жняярку прывезлі, ускочыў гаворку володька. Радуючыся, што ведае такую навіну, ён здзівіўся. Ніхто на яго навіну не абазваўся словам, нібы не чулі нават дзед. Алешнікі, то шчавіламі па вадзе пісана, але пажывем пабачым, па-людску будзем жыць ці пасабачым, адказала куліна Ганніна Мачыха. Алешнікі, не вадавічы, дастаючы казан з агню, зазначыла дзятліха. А вадавічы што? Була я там у тых вадавічах, бачыла, нібыта ігнаціха пакруціла галавою. А даметиха, што падышла пазней за іншых, запярэчыла: Вадавічы то вадавічы, пра вадавічы няма чаго казаць. Ае, няма чаго. Цётка сарока апярэдзіла ганніну мачыху, гатовую рынацца зноў у бой і захапіла гаворку. Добрым, камуну сваю рабіць, было на ўсём гатовенькім. Дом гатовы, усе другія асновы гатовы, і хлявы і свірні жывіце, коні і свінні, ўсё гатовенькае, А садчы е такі на цэлую вярсту сад. І ўсё адно толку з таго перабіла саруку Ганніна Мачыха. Радасць таго каму, як оно ўсё чужое, хлеў не твой, свірань не твой. Хата чужая, конікі кароўкі ўсё чужое не возьмеш сам і ўсё па камандзе. Чуеце. Усё па камандзе. Зрабі тое, зрабі другое. Хочаш ці не хочаш, але рабі як пры пане. Што па камандзе? То што гэта яшчэ не страшно, адказала цётка сарока. Было б што есці, давалі б што ў рот несці на ўсём гатовенькім панскім, то лёгка, ды яшчэ з помачу ад казны. Мала што пана ставіў здароў, дык шчэй казна, коней ды кароў сказала яна. Дык і ў калгас еты казалі помач даваць будуць. Чаго? Ціха згадала худая адны косці зайчыха. Памогуць. Дадуць калі крыходку, а потым, як забяруць пудам, налог дзяржаве скажуць, адказала ёй куліна. Кеп сваё пры сабе, зноў перабіла сарока. Дык можа было б яшчэ што і падумаць. А то, сам усё дай, ды дай ім, усё дай ім, А ад іх табе што? Дуля можа. А няўжо што другое, адказала куліна. Ні коней, ні зямлю не даюць назад. Ідзі голы ў свет. Васіль брат мой упісаўся, да каецца не перакаецца, вярнуцца назад няма як. Это я і сам чуў тым часам ад глінішчанскім вярнуцца няма як. Лешніцкі і тумановскія держацца, держацца і не бядуюць, зноў сказала куліна. А хто не бядуе, А хто і бядуе пра сваё добрае шкадуе. А толькі як хто ў пельку ускочыў, дык, канешне, і нам трэба, А ў іх свая, а ў нас свая галавае. Зноў сказала куліна, А вось я то правільно кіўнуў дзед дзяніс, перакідваючы з рукі ў руку бульбіну, што пякла пальцы. А я вось думаю, як сабяруччэ на сход, так і рэзаць трэба, не хочам, не пойдзем. Твар ганіны мачыхі быў рашучы, непахісны, хоць пяць хоць дзесяць разоў сабіраць будуць, а ўсё адно рэзаць трэба, не хочам, не жалаем і ўсё тут. Не хочам, правільно, Так і сказаць трэба. Няма чаго тут загаманілі жанкі. Не хочам і не хочам. І ўсё. Зайчыха і даметиха замаўчалі, затаілі сваё асобнае, але іх не заўважалі. Іншыя жанкі былі поўнай сваёй рашучасцю, ад якой стала зноў лёгка і ясна здалося б на душы. Трывожыцца як бы не было чаго, Усё ж было проста. Не хочам. Адно толькі слова. Не жалаем. Не пойдзем. І ўсё. І сталі зноў гаварыць яны весела без запалу пра розныя дамашнія дробязі. Здавалася пытанне вырашана. Амаль у той жа час ля другога агню непадалёк сышлося некалькі мужчын. Групка была выпадковая, і выпадковы агонь, раскладзены маткай Алёшы Губатага. Вячэра ўжо скончылася, матка пайшла давозала давацца на ноч, сабіралася спаць Алёшава сястра Арына, што дашкрабала чыгун ад прыгарэлага куляша. Збіраўся сам спаць Алёша, які нешта санліва плямкаў бы іграючы. Тады прыйшоў Хоня. Звонкі хоніў голас у момант абудзіў і Алёшу яго бацьку, што ўжо ўснесаў сваю векавечную люльку. За хоням вельмі хутка прыбіліся жвавы зайчык, пануры міцелясснік, ціхі сумны чарнушка. Ужо зайчык і Хоня памеркавалі, чаго гэта паклікалі ў сельсавет міканора, калі з цемры за агнём вырас Васіль. Ён быў у белай кужэльнай адзежы, расхрыстанай з вуздэчкай у руках. У святле ад агню добра акрэслівалася яго моцная мужчынская шея, загрубелы абветраны твар, хіп непаслухмяных шорсткіх валасоў над заклапочаным ілбом. За гэтыя гады валасы яго прыкметна пацямнелі, але як і раней пшанічна жаўцелі на кончыках, над самым ілбом, і на скронях яшчэ выгаралае на летнім сонцы. Васіль з хмурнаватым цвёрдым позіркам са сталай паважнай дужасцю ў рухах пастаяў трошкі, акінуў вачыма ўсіх, хто быў каля агню, і падышоў бліжэй, стомлена апусціўся на траву. Усе глянулі на яго і прымоўклі на момант, сталі адно смаліць цыгаркі. Першае заварушыўся зайчык. Робіш ліха яго матары, а для каго чорт лысы знае, сказаў ён. Васіль не быў уздыхнуў. О траваш дарэнная, як скажы ты. Калі тая вайна пачалося, такое сена добрае было, успомніў чамусьці Алёша ў бацька і стаў зноў сапліва ссаць люльку. Сена годная, абазваўся звонка Хоня, дзякуй скажуць скажуць нібы пашкадаваў зноў василь зайчык жвава заёрзаў ну чаго вы хлопчыкі у цябе дарэнная дык у мяне непаганая мой конь тваё з'есть дак твой маё адзінакая выгада з гэтага не будзе больш ні твайго ні майго будзе наша прохрыпеў міце ляснік Э, <laughs> напужаў, зайчык узрадаваўся. Такую здыхляціну, як у мяне адзетачкі, я хоць з кім, заплюшчыўшы вочы. І яшчэ весялей зноў заёрзаў зайчык. Ну тады ж карчаха лімунчыка, коні будуць усё адно, як мае, А это непагана, ей бо. Без меры довольны, тоненькім галаском зайчык захіхікаў, смяяўся, які міг, а потым, раптам ускочыў нецярпліва гарэзна затупаў. А мошчы хлопчыкі і жонкі абагульніць. Ён весела зіркнуў на Хоню і на Алёшу і фыркнуў смехам. Ну што б, скажам, маю старую аддаць Васілю, а Васілёву маню мне. Прымерам, ну, колькі там, на тыдзень. Ой, што б ты рабіў з ёй пасля Васіля, заргэтаў Хоня. Э, што? Найшоў бы што з маладой, адказаў зайчык, толькі чтоб ненадоўга, на тыдзень не болей. Мужчыны, не зважаючы на Алюшаву сястру, з радасцю хапіліся за гэтай смешкі. Але маўчаў толькі чарнушка, які за ўвесь вечар слова не выціснуў. Хоня і міця сталі падвіваць Васіля на спрэчку, але ён толькі хмурыўся, знайшлі час плясці дурную гаворку. Свет, можна сказаць, ламаецца, а яны хаханькі. Не будзе з гэтага нічога, сказаў Васіль панура і цвёрда, калі мужчыны сціхлі. Зайчык зноў пырснуў дурасліва. Аунь бач, хлопчыкі, О, Не хоча ён мяняцца. Васіль поўны свайго клопату зноў перамаўчаў яму. Ну, як хто? А я па-свойму, Голас Васіля аж дрыжаў. Так чулася хвалявала тое, што ён выказваў. Я сам па сабе. Як канчатковае, непахіснае адрэзаў Васіль: Я не пайду. Скажу не і ўсё. У яго вачах празрыстых светлых і карах, што глядзелі з-пад лба з-пад хмурных броў, гарэла адна Безбаязная упартасць быў такі ўсхваляваны, што не адразу заўважыў, як падышоў к агню, нібыта ігнат, можна сказаць прыцель яго. Скажаш: А мо падумаеш яшчэ, як бы пакпіў з яго хоня. Не трэба зразу так заракацца. Э, скажу, не, падхапіў з насмешачкай і зайчык. Скажаш, скажаш, да толькі хлопчыкі паслухаем, што? Як возьмуцца добра, як стануць прасіць вельмі, ох, што ты скажаш. Запяешце, буркліва напрарочыў Васілю Міця. Не запяю, сказаў Васіль. Ён заўважыў гэта прыязны і раптам падахвотлівы позірк нібыта Ігната і дадаў. Сказаў і скажу. Не. Усе скажуць нібыта, падтрымаў яго Ігнат. Хоня міг маўчаў. Не хацелася яму зноў заядацца з хадошчыным бацькам, але не ўтрываў. Ну вы, дядька за ўсіх не кажыце. У кожнага свой язык я не аджавалі. Ігнат зіркнуў на яго раптам злосна. І ты за другіх не вельмі нібыто. А я за сябе кажу, адказаў Хоня. Ну вось і я нібыто. Усе ведалі, што Хоня заляцаецца да ігнатавай хадоскі жаніх, можна сказаць, але нікому ў галаву не прыйшло падсмяяцца цяпер са спрэчкі абодвух. Зайчык зноў насеў на Васіля. От адбяруць голас, ды як прыпаяюць, як халімончыку цвёрдае заданне. Не прыпаяюць, адказаў Васіль няма такога закону. Знайдуць, прарочы запэўніў Міця. Васіль не думаў сыходзіць з пазіцыі, гатоў быў на ўсё. А і прыпаяюць усё адно. А што ўсё адно? — спытаў зайчык. А ўсё адно. Як такое? Тады што жыць, што не жыць, усё адно. Жыць будзеш, — звонка заявіў Хоня. Нідзе не дзенешся. І ў калектыў пойдзеш. Не пайду, — адазваўся Васіль. Пойдзеш, пойдзеш. Усе пойдуць. І ты пойдзеш. Ты са ўсімі. Пойдзеш. Пойдзеш, дзетачкі, падтрымалі Хоню Міця і зайчык. Не пайду. Васіль запыніўся, як даказаць яшчэ сваю рашучасць і сваю непахіснасць. Калі на тое не прывязаны я тут. А, у свет пойдзеш, спытаў Хоня, кінеш усё. Васіль перамаўчаў. Што тут было казаць? І так усё ясна. Мужыкі замоўклі, маўчалі доўга, смакталі цыгаркі. Дзіўны быў настрой, гаварыць не хацелася і не хацелася разыходзіцца. Як было не ўсё сказана, а гаварыць ніхто не мог. Васілій нібыты гнат, як і ў другія разы пайшлі ад агню дваіх. Кайшлі, дашлі яны да васілёвага надзелу і сталі ігнат, сказаў бы мудрасць. Як там яно не будзе, Але ж трэба рабіць нібыто. Запасацца на зіму трэба. Карова не захоча знаць нічога, з гаспадарскай сталасцю згадзіўся Васіль. Многае з таго, як бачыцца тайця іншая падзея, мяняецца з гадамі, з тым разуменнем, якое прыходзіць з часам. Ці дзіва, што падзеі, якія хвалявалі тады курані, намі бачацца багата у чым інакш, што падзеі гэтыя маглі падавацца і куранёўцам зусім інакш, як нам. Час потым прасеяў усё, паставіў усё, на сваё месца. За грандыёзнымі падзеямі, якія гісторыю векавечыла для нашчадкаў, прыціхла, а часам і прапала з увагі тое, што было немасштабным абыдзённым, што хвалявала толькі аднаго чалавека. Як бы само сабой забылася, што людзям у той час, як і ва ўсе часы, даводзілася штодня жыць гэтай абыдзённасцю, што тое дробнае можа, нікчэмнае здавалася б на нашу думку, было для іх у аснове сваёй і важным і вялікім, бо без яго не было як жыць, Свет у куранёўцаў гэта праўда найбольш быў нешырокі, невялікі. Гумно, хата, вуліца, але ў гэтым невялікім свеце было сваё, вялікае. Урэшце чалавек мерыць усё мерай свайго розуму і свайго сэрца. Можна сказаць, у малых куранях было сваё, вялікае. Важнымі і вялікімі былі іх клопаты, важнымі, вялікімі былі іх няўдачы, іх загадкі, вузлы, якія завязвала дзень за днём іх жыццё. Яны былі такімі вялікімі, што за імі часта не быў добра чуцен гол вялікіх перамен у краіне і прыціхала чуццё перамен нават у саміх куранях, Тым больш, што багата хто і не хацеў чуць пра іх не хацеў глядзець далей за свой плод і за сваю мяжу і за сваю родную хату. Для куранёўцаў усё, што вяла ім доля. Малое і вялікае было жывым жыццём карэнні якога перапляталіся густа, моцна і вельмі блытана. Ім не было відаць тое, што мы бачым за сабою. Для іх усё было яшчэ наперадзе. Ім трэба было ісці гэтым няходжаным полем непражытага жыцця. Ад самага світання ледзь пачынала шарэць балота, хапаліся хутчэй нанава накруціць анучы, падсілкавацца абы чым трохі, ды зноў за косы, па вадзе, па мяккай пакошы, да мокры шызам важкім бляскам травы. Жанкам пакуль было вальней, але скоры ім і падлеткам перадыху не было з граблямі, з насілкамі, хутчэй знесці на сухое, хутчэй паварушыць, каб дасыхала, хутчэй скласці ў копы, у стагі да самага вечара, з рання да вечара. Пакуль не напаўзалі густа поцемкі, балота было ў клопаце, у руху, у вялікай няспыннай гонцы працы. Мужчыны і жанкі, старыя і малыя рупіліся з радамі, скопамі, са стагамі. пад поўдзень стала вельмі параць. Калі сабраліся пад дубком і возам папалуднаваць стары глушак прамовіў неспакойна. На сон хіляць нешта, кеп дождж не прыгнало. Даганны голас яго дайшоў як бы здаля. Не дачула яна ўсяго. З мора сон наваліліся на яе адразу. У момант сцерлі ўсе гукі ўсе думкі. Але калі стары разбудзіў усіх, клопат зноў падвёў ганну да калыскі з малой. Але ж невясёлая, нямоцная была сёння яе верачка. Яшчэ доўга да вечара захмарыла ўсё пацямнела навокал, завуркатаў наводдаль гром, а глушак падганяў усіх прыбраць хутчэй падсохлае сена і скапіць яго ў гумнай. Сярод шалёнага гону Ганна похапам адбегла да іншых, кінулася зноў к дубку. І грудзі яе занылі ад трывогі. Верачка была гарачанькая. Тварык цельца пачырванелі і дыхала часцей цяжэй, як бы змораная. Ганна сказала пра свой неспакой яўхіму. Той, выцер пачарнелыя са смяглыя губы і зморана супакоіў яе. А Духата мой дыхае так. Тут сам як не задыхнешся. Праўда, душна было вельмі, аж млосна станавілася ад задухі у руках, у нагах, ва ўсім чулася слабасць. З вялікім намаганнем падымала насілкі гална сенам цераз сілу цягнулася да гумна. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук